Bir mübarek destan yazılır şimdi Bir mübarek kervan çıkmış bu yola Bir mübarek destan yazılır şimdi Bir mübarek kervan çıkmış bu yola Başı var sonu yok belli değil ki Katılanlar çoktur nurlu kervana Başı var sonu zamanı yok Belli değil ki Katılanlar çoktur Nurlu kervana Ya Rab bizleri de kalk bu kervana Kurban kabul et bu canı yoluna Bir canımız vardır o da fedadır Senin dinin olan İslam uğruna Mücadele varsa bizlerde varız Allah'ın yolunda biz kurbanlarız Mücadele varsa bizlerde varız Allah'ın yolunda biz kurbanlarız Bir can ki keşke yüz binlerce can Olaydı vereydik hiç usanmadan Bir can ne ki keşke yüz binlerce can Olaydı vereydik hiç usanmadan Ya Rab bizleri de kat bu kervana Kurban kabul etme canı yoluna Bir canımız vardır o da fedanın diniyorlar İslam uğruna Senin diniyorlar İslam uğruna Terk eyledik bedeni uzağız ondan Candan oluruz olmayız canandan Terk eyledik bedeni uzağız ondan Candan oluruz olmayız canandan Can da odur bize, canan da odur Yeter ki hakim olsun ahkami Kur'an Can da odur bize, canan da odur Yeter ki hakim olsun ahkami Kur'an Ya Rab bizleri de katbu kervana Ya Rab bizleri de katbu kervana Kurban kabul et bu canın yoluna. Bir canımız vardır. O da fedadır. Senin dinin olan İslam uğruna.